Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյանը։ Բարեկամներ, օրվա թողարկման թեման Սուրբ Պատարակն է։ Պատարակի խորհրդի մեկնաբանությամբ տաղավարում հյուրընկալվել է Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանը։ Պատարակը որպես հայ առաքելական եկեղեցու գլխավոր ծիսական արարողություն կազմավորման եւ կայացման երկար փուլ է անցել։ Պատարակ Եզրա լայն առումով օգտագործվում է արտահայտելու համար Սուրբ հաղորդության խորհուրդը։ Հաղորդությունը Եզակի խորհուրդներից մեկն է, որը հաստատվել է հենց Հիսուս Քրիստոսի կողմից Վերնատանը վերջին ընթրիքի ժամանակ։ Հայկական պատարակը կազմավորվել է 4-րդ դարում, երբ դեռևս մատուցվում էր հունարեն եւ ասորերեն լեզուններով։ Միջև 5-րդ դարը հայ եկեղեցին օգտագործում էր պատարակի այն տարբերակը, որը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը բերել էր Կեսարիայից։ Այդ օրվանից միջև այսօր էլ Սուրբ պատարակի տեքստը եւ արարողությունը կրել են կատարվել մի շարք փոփոխություններ։ Մի բան սակայն անփոփոխ է մնացել. պատարակ մատուցելու իրավունքը պատկանում է ձեռնադրված եւ օծյալ հոգեվորականին։ Պատարակող քահանան օծյալ պիտի լինի, օծված։ Ձեռնադրություն, օծում սարգավակը կատարում է իր համապատասխան բաժինը նվիրապետական կարգը այնպես գեղեցիկ է արված մեր եկեղեցում, որ ամեն մեկը իր տեղը գիտի, իր չափաբաժինը գիտի, իր անելիքները գիտի։ Այսինքն դպիրը ինքը գիտի իր սահմանը միջը որտեղ է։ Կիսասարգավակը գիտի իր անելիքները միջը որտեղ է հասնում։ Սարգավակն էլ գիտի միջև ուր եւ քահանան եւ ամեն մեկը իր ճափաբաժինը գիտեն եւ դրանով պատարակը ինքը հենց բաղկացած է այդ անհատներից։ Երջախումբը իր բաժինն է ասում, սարգավակը իր բաժինն է ասում, օծյալ քահանան ամբողջ պատարակն է մատուցում։ Եվ դրա համար միայն ձեռնադրված եւ օծված քահանան իրավունք ունի պատարակ մատուցելու։ հաճախ հատկապես տոնական օրերին պատարակին ներկա են լինում տվյալ թեմի առաջնորդը Ամենայն հայոց հայրապետը կամ որևէ բարձրաստիճան հոգևորական, նրանց ներկայությունը կարծես հանդիսավորությունը հաղորդում ծեսին։ Պատարակները բոլորը նույնն են։ Եթե թեմակալ առաջնորդը պատարակ է մատուցում, շատ-շատ երկու երկեցողություն է փոխվում։ Անտարյալը դե երկում սկզբից եւ վերջ։ Ուրիշ բան չկա։ Հայրապետինն էլ նույնն է որոշ երկեցողություն փոխվում է եւ վերջ այսինքն հանդիսավորություն հանդիսապետություն ավելի տաշատ բարի հնչեղություն է քան թե պատարակի մեջ ինչ որ փոփոխությունների պատարակը մնում է նույնը Պատարակի մաս է կազմում պատարակիչ քահանայի քարոզը Առանց քարոզի պատարակ հայ հոգևոր իրականության մեջ գրեթե չի հանդիպում։ Պատարակը ինքը առանց քարոզի էլ կլինի, բայց քարոզով ավելի ճիշտ է եւ ընկալելի եւ ընդունելի։ Ինչու՞, որովհետեւ քահանան վերջ-վերջո պիտի ամփոփի օրվա խորհուրդը, աշուշ խորհուրդը մեկը պատարակն է, բայց նաեւ մենք պատարակի ժամանակ ունենում ենք տարբեր տեսակի տոներ տերունական տոներ են լինում, սրբոց օրեր են լինում, հիշատակության օրեր են լինում, եւ այդ ամեն մեկը Սուրբ գրայի մեջբերումներով է լինում։ Այսօրվա ընթերցանությունը ինչ է։ Սուրբ Ավետարանը ինչ է ասում մեզ։ Եվ մշտական եւ առաջնային դերում է լինում, որ քահանան իր քարոզը, իր բնաբանը ընտրում է հենց այդ օրվա խորուրդից։ Եթե բնաբանը այդ օրվա խորուրդն է եւ այդ բնաբանի շուրջ ինքը քարոզը տալիս է, Քարոզը ընդհանրապես բաղկացած է լինում 3 մասից։ Ինքը բնաբանը խորհուրդն է ներկայացում, երկրորդը զարգացում եւ վերջը падգամ։ Այս падգամը պիտի բխի այսօրվա մեր իրականությունից։ Պիտի քարոզը բերես հասցնես մեր ժողովրդի այսօրվա ապրելակերպին, նրա մտածելակերպին եւ տաս համապատասխան լիարժեք պատասխան։ Պատարակի խորուրդը ծածուկ պահերել ունի, որն արտահայտվում է վարագույրի, երբեմն երբեմն փակվել բացվելով։ Հենց դա է, որ ասում ենք վերափոխումը, վերանումը։ Եվ սա պատրաստություն է, այդ պատրաստության փուլը, որ պիտի սարգավակը բերի գինին, հացը, սկիհը, այդ ամբողջը ինչ որ տեխնիկական գործառույթներ են, բայց Սուրբ Սեղանի, քահանայի եւ սարգայի միջև եղած այդ փոխհարաբերության մեջ դա ընկալելի եւ հաճելի չպիտի լինի եւ տեսանելի չպիտի լինի հավատացյալին, քանի որ սքողված է դա, չպիտի տեսնվի։ Երկու անգամ է այդպիսի պահ լինում։ Մեկը, որ պատարակի սկիզբն է, եւ պատրաստություն է տեսնում, երբ որ արդեն Քրիստոս պիտի իջնի ժողովրդի մեջ, այսինքն քահանան պիտի իջնի խորհրդանշական Քրիստոսի էջքը ժողովրդի մեջ, նախքան իջնել այդ պատրաստությունն է տեսնում, դրա համար քողվում է Սուրբ Սեղանը։ Բայց ունենք բացօթյա պատարակներ նամանան զորամասերում մենք հնարավորություն չունենք այդ վարակույրի հասկացողությունը մենք ամեն ինչը բաց էինք անում եւ դա խնդրո առարկա չէ եւ մի այնպիսի երևույթ չի որ ժողովուրդը չպիտի տեսնի չէ խնդիր չկա ստա զուտ ավելի կրոնական կրոնական մաս է Ավետարանում Տերը ճանաչվում է որպես խաղաղության իշխան եւ քահանայի կողմից իբրև երկնքից երկինք տրվում է խաղաղություն ամենեցուն падգամը։ Աղաղ տիրոջ խաղաղությունն է եւ քահանան այդ արտաբերում է աղոթական վիճակում, երբ որ ինքը այդ աղոթները ասում է, որ անպայման այդ խաղաղությունը պիտի տրվի երկնքից, երկիր, սուրբ սեղանից եկեղեցի ներսը գտնող ժողովրդին։ Դա խաղաղությունն է հանուն Սուրբ Երրորդության, այս նշանը Սուրբ Երրորդության նշանն է, որ խաղաղություն է տալիս մեր ժողովրդին հավատացյալ հոտին։ Զիգոե գառություն ես Իրակին աշխարհի կյանքում հանգստանալու կենցաղավարական խնդիրները կարգավորելու անհրաժեշտությամբ է տնորինվում հոգևոր կյանքում Կիրակին հոգևոր կարիքներին տրվելու խորհուրդն ունի։ Ասեմ, որ պատարակ ամեն օր արվում էր նախկինում։ Հիմա էլ Երուսաղեմում ամեն օր պատարակ է մատուցվում։ Չկա օր, որ պատարակ չմատուցվի մեր սրբատեղիններում։ Եվ Տիրոջ Սուրբ Գերեզմանում եւ Աստվածածնի եւ բոլոր եկեղեցիներն վանական կյանքը այդպիսինն է բայց քանի որ մենք փոքրինչ աշխարհիկ կյանքի մեջ ենք ապրում մենք փորձել ենք եկեղեցին փորձել է ժամանակի ընթացքում փորձել է գոնե մեկ օրը համահունչ Աստվածաշնչի այդ խոսքերին 7-րդ օրը պիտի հանգստանաս հանգիստ հասկացողությունը աղոթական մարդու հոգևոր մարդ ինքը հոգևոր է մարդ ինքը չպիտի ամբողջ օրը 6 օր մեղ գործի 7-րդ տարասը այս ապաշխարում եմ ես քավլից է աղոթական վիճակը մարդը ինքը պիտի միշտ աղոթական վիճակում լինի անպայման չի կներեք ծնկի իջնի միտեղ կամ առանձնանա քավլիցի նրա արդեն սիրտը երբ որ փոքրինչ խոսուն է հոգին սկսում է խոսել մի քիչ աղոթական վիճակ աստված զգում է որ նա ուզում է խոսի եւ մյուսը արդեն համալրումն է այդ հոգեոր ապուրումների քո աղոթական վիճակը տանը, աշխատանքիդ վայրում, քո մտածումներում, քո ծածուկ աղոթների մեջ, իսկ ամփոփումը Կիրակյուրի Սուրբ Պատարակն է, որ դու պիտի հաղորդակցվես, դառնաս մաս եւ բաժին Քրիստոսի, մաս եւ բաժին քո հանրությանը, քո ժողովրդի հետ, որտեղ պատարակը նաեւ ինքը սիրո ճաշ է։ Ինչի ես դու առանձնանում քո ժողովրդից։ Ինչի ես դու տանը նստել ու սպասում ես, ինչի ես սպասում։ Ասում են, չէ՞, երբ ես դու խնդրել եւ Աստված չի տվել։ Խնդրիր եւ կտրվի։ Ծեծիր եւ կբացվի։ Մտի եկեղեցի, դուրը ծեծի, դուրը կբացվի քո առաջ։ Աստված կբացի այդ դռները։ Այնպես որ Կիրակին ամփոփումն է քո հոգեոր ապուրումների 6 օրյա եւ դրա զորացնելը հաղորդակցությամբ մարմինի եւ արյունը ճաշակելով դու հոզորանալու ես դու դառնալու ես անճանաչելի որտեղ Քրիստոսով ես դու բոլոր հաղթանակները տանելու։ Եթե Քրիստոս քեզ հետ է, ոչ ոք չի կարող քեզ դեմ լինի։ Այս նշանաբանով պիտի առաջնորդվի հայ քրիստոնյան եւ մարդ հարարած ընդհանրապես։ Ինքը հոգի է, մենակ մարմին չէ։ Եկե ոստով Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու մատուցվող պատարակները հնարավորություն են ընձեռնում լիարժեք տրվելու հոգեվոր ապրումներին, ապաշխարությանը։ Պատարակն այն հոգեվոր բարենպաստ միջավայրն է, որը թույլ է տալիս անկաշկանդ աղոթել առանձնապես եւ միանալ ընդհանրական աղոթքներին։ Մեր օրերում պատերազմական իրավիճակից ելնելով ուշադրության է արժանացել գողության եւ փառաբանության աղոթքում հիշվող ազատություն եղբարց մերոց գերելոց Ազատություն մեր գերյալ եղբայրներին խնդրանք աղերսանքը, իսկ ընդհանրական աղոթքներին, ինչպես ասում են, Տերն ավելի արագ է արձագանքում։ Ես ասեցի, որ մեր պատարակի մեջ մեծ դերակատարում են ունեցել մեր եկեղեցու հայրերը, հայազգի սրբերը, որովհետև մեր ազգը ինչքան էլ մենք լավ գիտենք, հաջատեղյակ ենք նրա պատմության, մշտապես ունեցել ենք այդ խնդրեմը պատերազմ, գերիներ։ Եվ պատահական չէ, որ այդ տողերը հայտնվել են պատարակի հենց երկեցողության ժամանակ, երբ որ գոհություն է հայտնում Աստծուն եւ նշում է այնտեղ եւ իշխաններին, եւ թակավորներին, եւ զորապետերին, եւ կաթողիկոսին, եւ եպիսկոպոսներին, եւ աշխարհիկ դասին բոլորին ակտի հիշում է սարգավակը երկելու։ Եվ այստեղ նաեւ կա անշուշտ մեր եղբայր գերիններին ազատություն Եվ ոչ թե խնդրում է, աշեշտադրված է սարգավակը դա ասում, կարծես թե սենց խփումը, որ պարտադիր տա ընկալելի պիտի լինի հավատացյալի համար, որ եկեղեցին միշտ աղոթում է, աղոթում է ոչ միայն ծածուկ, այլ նաև պատարակին բարձրաձայն, որ մեր գերինները, մեր եղբայրներ, քույրերն են, ովքեր պիտի լինեն այս պահին եկեղեցում, բայց գերության մեջ են, շուտապույտ նրանց վերադարձ ազատություն։ Եվ նաև այդտեղ շեշտում է նաև մի կարևոր հանգամանք։ Մեր սահմաններից թող հերրու վանվեն երևելի եւ աներևույթ թշնամիները։ Սա նույնպես եկեղեցին բարձրաձայնում է։ Այնպես որ եթե մի փոքրիկ ուշադրություն եւ մի փոքրիկ հաճախակի այցելություն պատարակներին եկեղեցի դուք կտեսնեք, որ հիասքանչ աղոթներ են եւ հիասքանչ երկեցողություն է եւ բացի դրանից աղոթքը շատ կարեւոր է որ միասնական աղոթքի միջոցով է որ ազգը հզորանում է եւ զորանում է եւ դրա արձագանքը քեզնից անկախ դու տանում ես այդ ողքեվորությունը եւ այդ ողքին տանում ես քո տունդ եւ մասնագիցը դառնում քո ընտանիքի անդամները դա կլինի ծեր թե երեխա դու գնում ես այդ տպավորություններով դու արդեն բացասական էներգիա չես տանում տուն դրական եւ օրտնված ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 30-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհներ Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, ընչունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։